nous sommes attachés à publier les réponses écrites. Et donc, nous avons les réponses écrites de tous les candidats. Nous avons vu dans la presse, nous avons entendu dans les radios, les candidats euh, dire qu'ils étaient contre la Mais nous, Obtenir ces réponses écrites, parce qu'il nous arrive de rappeler ses promesses aux gens avec leurs propres papiers en tête, etc. Euh, euh, l'isolement de Rousset est de plus en plus flagrant. pasatu behar dutela e, eh, tur bodaliko e, eh, tremire hortan. Ziusen erraiteko oita iru, egunero, behar dire. Beraz, esentzefek eh, ez du nahi, zenta badaki ez dituela beteko tren hoiek, eta proposatu du amairu tren pasaraztea. Baina, benzi, Benzi da tur bodaliko trenbidearen jabea, eta benzi beharrezkoa ditu ogoita iru tren hoiek. Eta gertatzen dena, amairu proposatuta, benzik dirua galduko du eta bankuak hori ikusiz ez, dute bere elakuntza ekarri nahi gehiago. Eta gelditu, gelditu dute bere finatzamendua. Eta beraz guain bradefer hori da, da zenta e, du tren gehiago eman nahi, aldiz fenzik nahi ditu eh, beste hain beste e, eh, dirua ez galtzeko. Eta hortan guain gelditzen gira, baina badakigu nola bukatuko den, guk finantzatuko dugu.